Mīļais dabas tēvs, vanais kungs, eh, paldies par ikvienu katru no šiem bērniem. Tas ir tavs brīnums, tas ir tavs brīnums, kā viņi ir piedzimuši, kā viņi aug, kā viņi pieņemās gudrībās, spēkā. Paldies tam, mīļais kungs, paldies, ka tu viņus sargā, ka viņi ir veseli. Paldies, kungs, ka viņi dzird tavu vārdu šeit draudzē. Mēs lūdzam, ka arī ģimenē, ka ģimenē viņi vēl vairāk redz tavu garu darbībā, mīļais dievs. Paldies Tev, kungs, ka šodien viņu būtu šodien. Mīļais Dievs, mēs, eh, mēs lūdzam par svētdienas skolas nodarbībām. Piecelsimies kājās. Kā Dāvids, ja, vienā psalmā teica, tad mums pašiem bieži vien šķiet, ka mēs esam vistaisnākie cilvēki, kas staigājuši pa zemes virsu, bet Dievs vien zina, kas notiek mūsu sirdīs. Tad aizlūksim, lai Dievs pārmeklē mūsu sirdis. Ja kaut ko svētais gars uzrāda, tad celsim to gaismā, nožēlosim un uh, dzīvosim jaunā līmenī. Ja? Mīļais debes tēvs, varnais kungs, paldies, ka tu līdz šai dienai mūs esi uzturējis. Paldies, ka šeit varam būt, šeit varam stāvēt. Kungs, eh, varnais Dievs, pārmeklē lūdzu ikvienu katru no mūsu sirdīm, mīļais Dievs. Ja tur ir kaut kādas lietas, tad eh, kungs dod mums spēku no tām atteikties. Eh, mīļais debes tēvs, mēs lūdzam, kad tu palīdz mums celt gaismā, Viss, kas celts gaismā, top par gaismu, mīļais Dievs. Mēs gribam dzīvot simtprocentīgi Tev, varnais Dievs. Ja ir kādas nastas, kādas liekas nastas, kas mums nospiež, kas mums neļauj skriet šo sacensību, eh, varnais Dievs, tad eh, lūdzu uzrādi svētais gars. Tiešām paldies, ka Tu esi ar mums eh, ik dienas, ik brīdi. Paldies, ka Tu mūs pieskatu, par mums rūpējies. Un varnais Dievs, paldies, ka tu šonadēļ mums esi sargājis daudzās lietās. Dārgais Dievs, kad tagad slavēsim Tevi, palīdz, ka mēs tiešām patiesi slavējam, slavējam Tevi ar mūsu sirdīm un ar mūsu mutēm. Un paldies, ka Tu ikvienam no mums esi devis skaists balss. Paldies Tev, Dievs! Paldies, ka Tu mums esi radījis brīnišķīgus savā līdzībā, kungs. Palīdz mums Tev, slavēt, varmēs Dievs. Āmen. es meklēju tikai to, tavu skaistumu. vien tavos pagalbos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalbos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalbos, nekā tūkstoši citu. Mana sirds pēc tevis sauc, tu man dzīvas Dievs, tās gars gars. redzēju un izjūtu, pie manis atkalnāts, pie tevis tuvošos, pie tevis tuvošos, mans Dievs. Labāk vienu dienu tavas pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, kā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalvās, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalvās, nekā tūkstoši zavallı da Uzvarāšais tavo dziedam glābšanas dziesmā šīs, glābšanas dziesmā šīs. Tu mums sāk svētīgi par saviem uz mūžu, dziedāt brīvības dziesmā šī. Par tavu darbu, par tavu darbu, Brīvībā tā stāvot dziedam brīvības dziesmas šīs. Paldies Tev par cīņu uzvarēto. Uzvarā šai stāvot dziedam glābšanas dziesmas šīs. Glābšanas dziesmas šīs. Tu mums atveri ceļu pie Tēva, kur pirms tam nevarēja neizskaitīgi par saviem uz mūžu, dziedāt brīvības dziesmās šīs. Tu mums atvēri ceļu pie tēva, kur pirms tam nevarējām mēs nāk. Pieskaitīgi par saviem uz mūžu, dziedāt brīvības dziesmās tavu darbu gūs, par tavu darbu uzvaru samaksu par mums, par tavu darbu gūs, par tavu darbu gūs, par tavu svētīji pa saviem uz mūžu, dziedā brīvības dziesmā šīs. Par tavu darbūs, par tavu darbūs, par tavu darbūs, bailēm tuvojos, es tev mans kungs, jo upuris tavs mans. Mēs tevi godinām, mēs tevi slavējām, Tavs vārds lai godināts. Jēzu, Tu augsti godināts, Tu augsti What's like tevi pielūdzām, tik tevi godinām. Jēzus. 아. žēlstībā dzīvojam katru dienu, mīļais Dievs. Paldies, ka Tu mūs aprūpē, paldies, ka Tu mūs pieskat, paldies, ka Tavā vārdā teiks, ka Tu neļauj mūsu kājai slīdēt. Un pat ja krītam, paldies, ka Tu palīdz mums piecelties. Cilvēks, kas netic Tev, paliek tur, eh, saļimis, nespēja piecelties, bet paldies, ka Tu palīdz mums piecelties. Kungs, svētais gars, es lūdzu, ka eh, Tavs vārds dzīvēs Dievs būtu mums pa pamatu kungs par stingru pamatu, uz kur vienmēr varam nostāties. Vai nes Dievs? Lūdzu, sarg, ka neviens mūs nespēja pievilt, neviens mūs nespēja apmānīt, jo mēs zinām dzīvo un patieso vārdu, mums Dievs. Paldies Tev, kungs. Paldies, ka Tu arī šodien esi sagatavojis vārdu priekš mums. Paldies, ka Tu mums gribi kaut ko pamācīt un izskaidrot, varnies Dievs. Lūdzam, ka Tu svētī un vādi Deividu, kurš eh, runās Tavu vārdu, Dievs. Tiešām paldies Tev, Jēzus kungs. Mēs šodien esam sanākuši Tevis dēļ, mīļais Dievs, nevis eh, kāda cilvēka dēļ, kur satikt vai labi pavadīt laiku. Mēs, kungs, sagaidām no Tevis, sagaidām no Tevis atspircinājumu, mīļais Dievs. Kungs, pēc tam, kad dzirdēsim šo vārdu, lūdzam, kad dzīvā ūdens traumas plūst no ikviena katra no mums, kad mēs izējām ārā pasaulē, kur Tevi nepazīst, kur Tevi nezinu, kur vienkārši varbūt par Tevi ir dzirdējuši, bet Tevi nepazīst. Mīļais Dievs, paldies Tev. Um, when I was home, uh, I got to spend, like I said, about three weeks with my family. Kad es biju mājās, trīs nedēļas ar savu ģimeni. Uh, one of the things I love about being home is I got to spend time with my uh, my siblings, my three brothers and three sisters. Un tas, ko man patīk mājās darīt, uh, ir, ka pavadīt laiku ar saviem brāļiem un māsām. And uh, I love hanging out with my little sister. She's, I think, 18 years old now. Un man patīk laiku pavadīt ar manu mazāko māsu, viņai ir 18 gadu. Um, and so we, we spent a lot of time together when I was home. Un mēs pavadījām daudz laika kopā, kad es biju mājās. And as you know, it's, it's always good to be with family, but family is also the people that, uh, can get on our nerves sometimes too. Un ir brīnišķīgi pavadīt laiku ar ģimeni, bet bieži vien ģimene arī ir tā, kas eh, var uzkrist eh, uz nerviem. <laughs> And sometimes we say things to the people that we love that we should never say. Un bieži vien mēs eh, pasakām tiem cilvēkiem, kurus mēs mīlam, ko mums nevajadzētu teikt. You guys have experienced this, yes? Vai jūs esat kaut ko tādu piedzīvojuši? Yeah, so I was uh, spending time with my little sister and I said something to her that really hurt her. Un es pavadīju laiku ar šo mazo māsu, un es viņai kaut ko pateicu, kas viņu ļoti sāpināja. And I wasn't, it wasn't in anger that I said this, but I didn't have a good attitude. Tas nebija tā, ka es dusmās viņai to teicu, bet eh, man vienkārši nebija laba attieksme. And I said something that I knew She didn't like, but I didn't know how bad that it actually hurt her. Un es zināju, ka tad, kad es to teicu, ka tas viņai nepatiks, eh, bet es nezināju, cik patiesībā daudz tas viņai sāpēja. Until a couple days later we were having another conversation. Līdz dažs dienas vēlāk mums bija vēl kāda saruna. And I, she said something and I realized at that moment that I'd actually really hurt her. Un viņa kaut ko pateica tajā brīdī, un tad es sapratu, ka es viņai ļoti sāpinājis. And I realized that I needed to go and apologize to her. And so I went to her and I said, "Look, I'm I'm sorry for what I said. I was wrong. Man nebija taisnība, I shouldn't have said that. My attitude was wrong. man to nevajadzēja teikt, un man attieksme bija nepareiza. And will you forgive me?" Un vai tu man varētu piedot? Uh, those are not easy words to say. Tie nav vienkārši vārdi, ko teikt. And we all know that. Un mēs to zinām. Especially to, to say I was wrong and to not give excuses as to why I did what I did, but to just say, hey, I was wrong. Īpaši nu, tādos brīžos, kad vienkārši ir jāpasaka, es atvainojos, nevis kaut kā jātaisno, kāpēc e, sevi, kāpēc mēs tā rīkojāmies, bet vienkārši pateikt, piedod, man, es biju vainīgs. And sometimes uh, in those situations, we also realize that um, we're not the ones that get to judge ourselves. Un uh, tādos brīžos mēs arī saprotam, ka mēs neesam uh, tie, kuriem jātiesā. That ultimately that's God, but it's, it's someone outside of myself. I don't get to decide what's right and wrong. Uh, kad es neesmu tas, kam ir jāizlem, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, tas ir kaut kas ārpus mums, tas ir Dievs. Um, Today we're going to look at uh, Daniel and a prayer that he, he prays to God. Un uh, uh, šodien mēs paskatīsimies uz Danielu, uz to ko viņš lūdz Dievam. And here Daniel is doing that very thing, coming to God and saying, look, I was wrong, we were wrong. Un uh, tajā Dievs arī viņš iet, Daniels viņš iet pie Dieva un saka, mēs bijām vainīgi, mums nebija taisnība. Uh, will you forgive us? Vai tu Dievs mums piedosi? And so turn in your Bibles to Daniel chapter 9. Tātad grāmata 9. nodaļa. And uh, we're going to read this chapter together. Starting in verse 1 through 3. Pirmais līdz trešajai pantijai. Dārija Ahaseva dēla, kas bija mēdiešu izcelsmes un bija iegūst virskundzību kaldēju valstī. Pirmajā viņa valdīšanas gadā es, Daniels, pievēršu savu uzmanību svēto rakstu vārdiem par gadu skaitu, ko tas kungs kādreiz savā vārdā bija atklājis pravietam Jeremijam. Proti, ka Jeruzalemē jāpaliek izpostītai un noplicinātai un tukšai 70 gadus. Es griezos tad pie Dieva tā kunga, vērsu pret viņu savu vaigu, viņu lūgdams un nemitīgi piesaugdams, gavēdams ēdams un tērpies sēru drānās un, sēda, un sēdēdams pelnos. So we see that Daniel here has been reading in the prophet of Jeremiah. Un te mēs varam redzēt, kad eh, tātad Daniels ir lasījis pravieta Jeremiju. And uh, Babylon has just fallen. Un uh, eh, Bābel ir kritusi. Uh, and if we turn to Jeremiah chapter 29. Eh, There's a couple places in Jeremiah that talks about the 70 years that um, the Babylon will have. Eh, and God says at the very beginning for for 70 years. And then that they will the Babylon will fall. Eh, eh, tātad eh, Bābeli kritīs. And so but one of these passages, which is probably the most likely that he was reading, is Jeremiah 29, verses 10 through 14. Un tad tas, ko visticamāk ir Daniels lasījis, ir pravieša Jeremijas grāmatā 29. nodaļa no 10 through 14. No 10. līdz 14. pantam. Tiešām tā saka tas kungs, kad 70 gadi Bābelē būs pilnīgi pagājuši, tad es atkal par jums gādāšu un izpildīšu savu apsolījumu, ka es jūs atvedīšu atpakaļ šī vietā. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs man tad piesauksit, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksit un mani pielūksit, es jums paklausīšu. Kad jūs man meklēsiet, jūs man atradīsiet, es jūs no vi, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Es būšu atrodams, tā saka tas kungs, un es jūs salasīšu kopā no visām tautām, no visām tām vietām, uz kurien es jūs izraidīju, saka tas kungs, un atvedīšu jūs atpakaļ tanī vietā, no kurienes es jūs liku aizvest. So these are verses uh, that we've heard a lot probably. Un tātad eh, šie ir panti, kurus mēs droši vien esam bieži dzirdējuši. But uh, this is uh, what Daniel is reading. Bet visticamāk šis ir tas, ko Daniels lasīja. And he understands that God has fulfilled his promise to to bring Babylon to an end at 70 years. Un eh, viņš saprot, ka tātad eh, Dievs ir piepildījis savu apsolījumu un 70 gadus eh, Bābele būs tukša. And now he's reading this and understanding God is saying after those you will call out to me and I will bring you back to your land. Un eh, viņš saka, pēc 70 gadiem jūs atkal mani sauksiet, un es jūs atpakaļ uz jūsu zemi. And so, because God has been faithful in the first promise here, he, he calls out to God that he would be faithful in the second one. Un, eh, tā tad, eh, redzot, Daniels redzot to, ka Dievs ir bijis uzticams ar savu pirmo apsolījumu, viņš eh, sauc uz Dievu un viņš tic, ka viņš arī būs uzticīgs ar savu otro apsolījumu. So he obeys the prophecy and he prays this prayer that we're going to read now. Un tātad viņš tic šim ah, pravietojumam un lūdz šo lūkšanu, ko mēs tūlīt lasīsim. From 4 through 19 back in Daniel chapter 9. Tātad eh, Daniela 9. nodaļa no 4. panta līdz 19. Es pielūdzu to kungu, savu dievu, un izsūdzēju savus grēkus, sacīdams: Ak, kungs, tu, tu lielais un bijājamais dievs, kas uztur savu derību un parāda savu žēlstību tiem, kas tevi mīl un pilda tavus baušus.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 Ak, kungs, mums jānosarkstais kauna mūsu ķērņam, valdniekam un mūsu tēviem, ka mēs pret tevi... Uh, ka mēs pret tevi esam apgrēkojušies, bet tā kunga mūsu dieva rokā ir žēlastība un atdošana. Kaut gan mēs esam bijuši viņam nepaklausīgi un neklausījām tā kunga savu dievu balsi un nepildījām eh, savā dzīves gaitās viņa baušus, ko viņš mums devis caur saviem kalpiem, praviešiem. Jā, visa Izraēla tauta ir pārkāpusi tavus likumus, bijusi tev nepaklausīga un nav sekojusi taviem norādījumiem. Tādēļ ir nākuši pār mums lāsta un zvērsta sekas, par ko raksta Dieva kalpa mūsu bauslībā, tāpēc, ka mēs esam grēkojuši pret Dievu, un Viņš ir izpildījis mūsu vidū savus draudus, ko Viņš vērs pret mums, mūsu valdniekiem, kas pār mums valdīja, ka Viņš mūs sūtīs lielu ļaunumu, tādu nelaimi, kāda vēl nekur apakš debes nav notikusi kā Jeruzalemē. Jā, kā tas rakstīts mūsu bauslībā, tā arī viss šī nelaime pār mums nākus. Bet mēs ar to kungu, mūsu dievu, nesam centušies izlīdzināties, ka mēs būtu atsacījušies no saviem grēkiem un būtu piegriezuši uzmanību tavai patiesībai un mūsu uzticībai tev. Tādēļ tas kungs bija nodomājis mums šo nelaimi un mums arī uzsūtījis, jo tas kungs ir taisns visos darbos. Tikai mēs neklausījām viņa balsi. Un no kungs man mūsu dievs, kas es izvedu savu tautu no Ēģiptes ar stipru roku un darījis slavenu savu vārdu līdz pat mūsu dienām. Mēs grēkojām un bijām bezdievīgi. Ak, kungs pēc savas žēlastības nogriez savas dusmas no savas, no savu nogriez savas dusmas un savu bardzību no Jeruzālēmas, no savas svētā kalna, jo mūsu grēku un mūsu tēva noziegumu dēļ ir Jeruzālēma un tava tauta kļuvusi par apsmieklu visiem, kas mums apkārt dzīvo, bet tagad uzklaus mūsu Dievs savu kalpu lūkšanu un piesaukšanu un apgaismo savu vaigu pār savu svēto vietu, kas ir izpostītu un tūkstosim līdzīgi kļuvusi, un dari to tevis paša dēļa, kungs, Piegriez eh, mans dievs, man savu ausu un klausies, atver savus acis un uzlūko mūsu drupas un to pilsētu, kas nosaukt pēc tava vārda. Jo mēs zemojamies tavu vaigu priekšā ar savām lūkšanām, balsīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu lielo žēlstību. Akungs paklaus, akungs piedod, akungs ņem vērā, eh, Dari to un nekavējies sevis pašu dēļ, mans Dievs, jo tava pilsēta un tava tauta abas ir nosauktas pēc tava vārda. So we see here um, in this prayer uh, that the Daniel um, is confessing his sins and the Tad, sins of his people. Tātad mēs šeit redzam, ka šajā lūkšanā uh, Daniels izsūd savus un savus tautas grēkus. And from the beginning, God had told Israel, if you follow me and you obey me, that I will bless you. Un Dievs pašā sākumā teica savai tautai, ja jūs man paklausīsiet un man sekosiet, es jūs svētīšu. If you don't, then I will send people to um, invade your land, to, to cause problems with you. Bet, ja nē, tad es sūtīšu tautas, kas ieņems jūsu zemi, uh, un uh, jums būs problēmas. And if you continue not to listen to me, that I will eventually take you out of your land. Un, ja jūs turpināsiet man neklausīt, tad uh, beigās es jūs um, izvedīšu ārā no jūsu zemes. And that's exactly what Israel did. They uh, continually, continually would not listen to God. Un tas bija tas, ko Izraels darīja. Viņi turpināja nepaklausīt eh, un neklausīt Dievam. And so here Daniel is, is, is confessing to God the sins of himself and the sins of his people. Un šajā lūkšanā tātad Daniels eh, savus un savus tautas And he's calling uh, sin for what it is. He's not giving any excuses. Un viņš neattaisnojās, viņš eh, nosauc visus tos grēkus, ko viņi ir darījuši. Um, And, and we could see that, that Daniel here understands it's not just a bunch of actions or whatever, that sin isn't just a bunch of things not to do. Un Daniels saprot, ka grēks nav kaut kāda tāda, tāda saraksts ar lietām, kuras vienkārši nedrīkst darīt. But it's about their heart that they continually turned away from God. Bet tā vairāk ir vairāk ir runa par sirds attieksmi, ka viņi apzināti visu laiku vēršās prom no Dieva. Uh, another thing we could see in this prayer is, is he contrasts who God is and who they are. Un vēl šajā lūkšanā var redzēt, ka viņš uh, tā kā salīdzina, kādi ir viņi un kāds ir Dievs. We see him say that uh, to God belongs righteousness. Uh, lūkšanā tur ir teikts, ka Dievam pieder taisnība. To him belongs forgiveness. Viņam pieder piedošana. And then he says to us belongs shame. Un viņš saka, bet mums, uh, mēs kaunā aizriežam savu vaigu. and that we have not listened to God. We have not been obedient. Nu, mēs neesam klausījuši un bijuši paklausīgi Dievam. Even though God again and again and again gave us a chance. Lai arī Dievs mums vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz deva iespējas. We continued to not listen to him. Mēs turpinājām viņu nepaklausīt. And that's at the heart of what sin is when we understand God has said this, but I don't care and I want to do what I want to do. Un tas jau ir tas grēks, tā mūsu attieksme, ka mēs zinām, ka Dievs saka, ka ir jādara tā, bet mums ir tajā brīdī viena alga un mēs izdarām pa savam. Um, and so we see here that, that anything good here is comes from God's side. Un eh, šeit mēs redzam, ka viss labais nāk no Dieva. And everything bad and everything that we deserve is, is we have sinned and we deserve death. Un, uh, bet mēs, mēs esam grēkojuši un mēs uh, pelnam nāvi. And we deserve punishment for what un, we have done. Uh, mums ir pelnīts sots par to, ko mēs esam izdarījuši. Um, and uh, when we come to God in confession, this is, this is the, the proper way that we come to Him. Un tad, kad mēs nākam pie Dieva nožēlā, tad tas ir tas pareizais veids, kā to darīt, ka mēs nožēlojam. You and I have nothing good to offer to God. Mums, eh, man un jums, mums nav nekā laba, ko Dievam piedāvāt. If we look at our own lives, we could see again and again how we've turned away from God. Kad mēs tā pasmies uz savu dzīvi, tad mēs saprotam, ka mēs atkal un atkal esam aizgriežies prom no Dieva. And the only thing that the reason uh, that God would forgive us or, or be good to us is because he is good. Un vienīgais iemesls, kāpēc Dievs pret mums eh, ir labs un būs labs, ir tāpēc, ka viņš ir labs. But I think in the midst of what might sound like really bad news that you have nothing good to offer God. I believe in there we can actually find hope. Eh, tajā mēs varam atrast cerību. Because if if God's forgiveness to me is based on who I am, then it will fail. Eh, tāpēc ja ja mana eh, ja mana attieksme par Dievu uzticību ir balstīta tajā, ka tas ir atkarīgs no tā, kā es rīkojos, tad, tad būs izgāšanās. But if it's based on God's faithfulness, Bet ja mēs uz Dievu skatāmies caur viņu, ka, ka viņš ir uzticams, then, then I can understand that his faithfulness and his forgiveness can be uh, faithful as well. tad viņa uzticība un viņa piedošana būs, būs tā, tā, kas dos cerību. Um, A verse that we've all heard before is 1 John 1 9. Jāņa 1, 9. Is if we confess our sins, ja mēs atzīsimies savos grēkos, uh, he is faithful and just to forgive us our sins. viņš ir taisns un uzticams, ka viņš piedod mums mūsu grēkus. Yeah, to forgive us of all of all our sins. Viņš And piedod mums visus mūsu grēkus. um, we've heard that, that verse many, many times, I'm sure. Mēs esam šo pāntu dzirdējuši ļoti daudz reizes, but um, I don't know if you've ever thought about why is it, why is God just in forgiving us our sins? Bet vai jūs esat kādreiz padomājuši par to, kāpēc Dievs ir uzticams un taisns un piedod mums mūsu grēkus? If we deserve uh, shame and punishment, how can God be just in giving us grace? Ja mēs uh, pelnām šo sodu, kā Dievs var būt taisns un uzticams un mums uh, nu, piedot? And the reason we can have that is because Jesus Christ came and took our punishment. Un tas ir tikai tāpēc, ka Jēzus atnāca un, un uh, izciet mūsu vietā šo sodu. And God gave, or Jesus took upon himself our punishment. Tātad Jēzus uz sevi paņēma mūsu uh, sodu. So God, if God is punishing Jesus for what we've done wrong, he cannot be just in punishing us as well. Tātad, ja Dievs jau ir sodījis Jēzu par to, ko mēs esam darījuši, viņš, nedrīk, viņš nevar vairs sodīt mūs par to, ko mēs esam darījuši, jo tad tas vairs nav taisnīgi. Because you can only justly punish one person, not two people for the same thing. Jo Dievs par vienu grēku var sodīt tikai vienu cilvēku, nevis divus cilvēkus par vienu grēku. Which is why we can know that if we have faith in Jesus Christ and he has taken our sins. Tāpēc, ja mēs zinām, ka mēs ticam Jēzum Kristum un viņš ir mūsu grēkus piedevis, that just like in Romans 8:1 it says there's Romiešiem 8:1 ir teikts There's no condemnation for those who are tiem, kas ir Jēzu Kristu. So we can have faith in the justice of God. Tātad mums var būt uzticība tajā, ka Dievs ir taisns. Um, and that is a beautiful thing. Un tā ir brīnišķīga lieta. Uh, another thing that's interesting about Daniel's prayer here uh, Un vēl viena lieta, kas ir interesanta par Daniela lūkšanu, is that um, maybe it's a little strange to you, but why is Daniel con- including himself in all these things? varbūt jums liekas bišķiņ jocīgi vai nesaprotam, kāpēc eh, Daniels pats eh, iekļaus še- sevi visās šajās lietās. Isn't Daniel the one person that we've seen like he's always done the right thing even when everyone else doesn't? Vai tad Daniels nav tas, kurš vienmēr rīkojās eh, pareizi, tad kad pārējie tā nedara? even when the rest of his people would not listen to God, he at least was the one person, along, I guess, with his three friends, right, who, who were able to listen to God. Jo eh, mēs redzam iepriekš, ka tad, kad pārējā tauta neklausījās uz Dievu, tad Daniels un viņa mm, pārējie trīs draugi bija tie, kas uz Dievu klausījās. So is this really Daniel's place, or why is Daniel confessing for his people? Un tad kāpēc Daniels arī sevi iekļauj šajā grēknožēlā? And I think there's two um, two things often that we think that uh, that kind of confuse us and maybe make us think that that's strange. Un ir divas lietas, kas parasti mūs, uh, nu, kas sajauc mūsu prāts un mums varbūt liekas neizprotami. Uh, sometimes or in, in our culture or, or um, in our lives, there are certain things, certain sins that we think are, are totally bad and we don't want anything to do with them. Uh, mūsu kultūrā un mūsu dzīvē ir tādas lietas, kuras mēs uzskatām kaut kādi grēki, kas tiešām ir ļoti, ļoti slikti. And there's also some that we uh, are basically culturally appropriate or appropriate within our family just because everyone's always done them. Un tad ir kaut kādas lietas, pieņemsim, kas mūsu kultūrā vai mūsu ģimenē mēs viņus darām, tāpēc, ka nu, mēs tā esam pieraduši un tas ir pieņemts. And it can be really easy to, to look at ourselves and say, well, and compare ourselves to other people. Yeah, I have problems. Jā, mums ir problēmas. And I sin, but those aren't that big of a uh, deal. Un es arī grēkoju, bet nu, ne jau tik ļoti. Um, and, and we can just begin to compare ourselves, uh, thinking that we're better than other people because of the sins that we do as opposed to the sins that other people do. Un tādā veidā mēs sākam sevi salīdzināt un uh, domāt, ka mēs esam labāki cilvēki tikai tāpēc, ka mēs nedaram tos grēkus, ko dara tie citi, kas mūsu acīs liekas nu, kaut kādi šausmīgi grēki. But in James it says that if you are guilty of breaking one part of the law, you're guilty of breaking it all. Uh, bet... Uh, Jēkabā ir teikts, ja, ja jūs pārkāpjat kaut vienu likumu, jūs tad pārkāps visus. Which means that I am no better than anyone else. Tas nozīmē, ka es neesmu labāks par nevienu citu. No matter what my sins or problems are compared to their problems. Nestoties to, kāda ir mana grēka vai problēma salīdzinājumā ar pārējo. They were all the same. Mēs visi esam vienādi. And Daniel, I think, understands this. He is not necessarily um, done the things that his people have done. Eh, un Daniels to ļoti labi saprot. Viņš varbūt nav darījis tieši tās lietas, ko darījis viņa tauta. But he understands, if you read verse 20 there. Bet viņš saprot, ja jūs izlasat 20. Eh, pantu, kamēr es vēl tā runāju un pielūdzu Dievu, izsūdzēju savus un savus tautas grēkus un zemojos savā lūkšanā par Dievu svēto kalnu, tā kungs savu Dievu priekšā. Daniel here understands. He's confessing his own sins. He understands that he's just as guilty. Tātad as viņš everyone šeit else. savus grēkus, viņš saprot, ka viņš ir tikpat grēcīgs kā Um, another thing, reason why um, maybe this seems strange to us Un vēl viens kāpēc mums varbūt dīvaini, is because we in our modern world like to think uh, in a very individualistic sense. Jo modernā pasaulē, šobrīd, kurā mēs dzīvojam, mēs, uh, mums ir tāda ļoti individuāla domāšana. Um, where this is what I've done, so I'll take care of my problems and my sin. Tad eh, es šīs lietas un nu, tad es pats atbildēšu par saviem, saviem grēkiem un problēmām. And that's somebody else, and they can deal with their sins. Un tad tie pārējie, nu tā ir viņa darīšana, lai viņi paši atbild par saviem grēkiem. And there is an aspect in which that is true. Un uh, kaut kādā veidā tas ir pareizi tā domāt. Because every single person ultimately is going to stand before God someday. Jo katrs mēs ik viens stāvēsim kādu dienu Dievu priekšā. And each person eh, needs to respond to Jesus Christ and will have to give an account of what they did with Jesus Christ. Un ikvienam no mums būs eh, jāstāv Jēzus priekšā un jādod liecība par to, ko mēs esam darījuši. But there's also a sense in which we are a body. Bet ir arī ka mēs tomēr esam viens eh, ķermenis, miesa. And Daniel understands that he is a part of the Israel nation. Un, un Daniels ļoti labi saprot, ka viņš ir daļa no uh, nācijas, tautas. And that he is guilty of um, the sins of him of his fathers and and for many generations because of association. He's a part of that country. Un tā kā viņš ir daļa no tās zemes, tad, protams, viņš ir uh, uzņēmis kaut kādu atbildību uh, par tiem grēkiem, ko viņa uh, priekšteči ir izdarījuši viņa tēvi. And I think it's important that we understand that it's also good at times to confess the sins of a group of people that we're a part of. Un bieži vien tāpēc domāju, ka ir ļoti svētīgi, ka mēs atzīsimies kaut tās grupas grēkos, kuras daļa mēs esam. even if we personally didn't actually do anything to add to that. Pat ja mēs paši personīgi neko neesam grēkojuši vai piemetuši tam grēkam, kas valda tajā grupā. Whether that be our family, vai nu tas tā grupa ir mūsu ģimene, or our, our, our uh, parents or whatever in our past, vecāki vai kādi cilvēki no pagātnes, whether that be uh, a church, our church, vai baznīca, or whether that be country, vai valsts. Whatever group we're a part of by association. Eh, vienalga, kādas eh, grupas biedri mēs esam. And, and Daniel here is, is putting himself and, and kind of taking this sin upon himself. Un tātad eh, Daniels, viņš uzņemās savas šīs tautas grēkus uz sevi, vainu daļu he's taking responsibility for confessing these sins to God. Un tātad viņa atbildība ir Dieva priekšā nes šos grēkus. And I think That we today are, are called to do similar things. Un man, manuprāt, šodien mēs esam uh, saukti, lūgt darīt līdzīgi, aicināti. That, that we are called to confess the sin um, of a community that we're a part of. Mēs esam aicināti izsūdzēt tās uh, grupas grēkus, kur daļa mēs esam. And that has us coming and not and Daniel's not coming and saying and judging his his people. Un svarīgi ir tas, ka Daniels sanāk pie Dieva un neapsūdz savu tautu un eh, tā kā netiesā viņu par viņas grēkiem. He's not saying, God, forgive all these people because of what they've done, but he's saying, forgive us, and he's putting himself in there. Un viņš nesaka, ah, Dievs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara, bet uh, viņš saka, piedod mums, jo mēs esam grēkojuši. That he's willing to actually go and to help bear that sin to God. Viņš tātad ir gatavs uh, nu, kopā ar viņiem uh, zemoties un piedošanu. In a slight similar way of how Jesus came and he came to our world and became part of our sin to, to, to bring it to God. Līdzīgi kā Jēzus, kad viņš ienāca pasaulē, viņš uzņēmās mūsu grēkus un kļuva daļa uh, no mūsu grēka. But one of the, the best, uh, I guess, one of the things that unites us as, as a church and as Christians. Un tā viena lieta, kas mūs vieno kā draudzi, kā kristiešus, is not our perfection, ir nav tas, cik mēs esam perfekti, but it's the fact that each and every one of us is a sinner. bet tas, ka mēs visi esam grēcinieki. And we've understood that fact. Un mēs to saprotam un skaidri apzināmies. And we have found the one healer to take care of our problem. Un ka mēs zinām, kurš ir tas dziedinātājs, kas, kas var mūs atbrīvot no grēkiem. And uh, when we think that what brings us together as a church or as Christians is the fact that we're better than other people, Un, uh, vai, vai mūs kā kristieši vieno tas, ka mēs saprotam, ka mēs esam labāki nekā citi? or the fact that we're all trying to be perfect, Vai arī tas, ka mēs ļoti cenšamies tagad būt perfekti? the problem with that is each and every one of us is going to fail, Un problēma abos šajos gadījumos ir tas, ka agrāk vai vēlāk mēs tātad kritīsim. And then we start putting on a face and, and acting on the outside like everything is okay. Un tad mēs sākam likt maskas un staigāt apkārt, izlikdamies, ka mums jau kristiešiem viss ir kārtībā. Because we don't actually want to show the problems that's inside. Jo patiesībā mēs nevēlamies atzīties tajās problēmās, ar ko mēs saskaramies. Because we feel like that's going to separate me from all these all these people that have it all together. Jo tad mums kā kristiešiem liekas, nu ja es pateikšu, ka man ir kāda problēma, tad man nu, es tikšu nošķirt no tiem pārējiem kristiešiem, kam viss ir kārtībā. But it's very different when we all understand, you know what? We all have problems. Bet mums visiem ir jāsaprot, ka mums visiem ir problēmas. We all have our sin. Mums visiem ir uh, savi grēki. That's not something I have to hide. Tas nav nekas tāds, kas man būtu jāslēpj. In fact, that's something that we've all Admitted, yes. I am a sinner. Tas ir patiesībā kaut kas tāds, ko mēs jau esam eh, atzinuši, ka jā, mēs esam grēcinieki. And in fact, we have found the one person who can save us. Un mēs esam atraduši šo vienu cilvēku, kas var mūs glābt. And that is Jesus Christ. Un tas ir Jēzus Kristus. And that is what can bring us together as, as a body. Un tas ir tas, kas mūs vieno kā miesu. Um, continuing on, we can see that God sends his answer to, to Daniel's prayer. Un uh, turp, uh, turpinot šo devīto nodaļu, mēs redzam, ka Dievs atbild uh, Daniela lūgšanai. Verse 20 through 23. Tātad no 20 no 20. līdz 23. Kamēr es vēl runāju un pielūdzu Dievu, izsūdzēju savus un savus tautas grēkus un zemojos savā lūkšanā par Dievu svēto kalnu tā kungs savu Dievu priekšā. Kamēr es lūdzu, pie manis steigšu slaidās šurp, ta, e, šur tas Gabriels, kur es jau agrāk savā pirmajā, kuru es jau redzēju agrāk savā pirmajā redzējumā un pieskārās man ap vakaru upuru laiku. Viņš taisījās man dot paskaidrojums un uzrunāja man ar šādiem vārdiem. Daniel, es esmu jau ieradies, lai palīdzētu tev nākt pie īstās lietu izpratnes. Kad tu iesāki Dievu lūgt, man atklājās Dieva vārds, un es ierados, lai tev to Eh, lai tev dotu ziņu, jo tu esi īpaši iemīļots vīrs. Tad nu ņem vērā šo vārdu, lai tev šī atklāsme būtu pilnīgi saprotama. And so we see that it, it says immediately when Uh, when even when Daniel starts to call for mercy, God sends an answer. Un eh, tad tur ir teikts, ka, kad jau Daniels sāka lūgt Dievu, steigšus, tad Gabriels nāca pie viņa Dievs sūtīja eņģeli. that God doesn't wait till he even finishes his prayer. That he, he sends to him and says, Yes, I, I hear your prayer un, uh, and I will and I will answer that. Saka, lūkšanu, uh, and that's the, the beautiful thing about when we come to God in confession. Un tur ir tā brīnišķīgā lieta, ka mēs nākam pie Dieva ar, uh, ar izsūdzam grēkus. That he doesn't say, okay, do this and then I'll forgive you. Dievs ok, labi, tagad dari šādi un tev taps piedots. But he immediately wants to and, and graciously forgives us. Bet uh, Dievs, eh, ko viņš momentā viņš grib mums piedot. Tas ir pirmais, ko viņš vēlas uh, žēlstībā piedot. That he, he wants so very badly to forgive us. Viņš tik ļoti, ļoti vēlas mums piedot. But he is waiting for us to come to him. bet uh, viņam ir jāgaida, ka mēs vispirms nākam pie viņa. And to admit, hey, I messed up. Un uh, atzīstam, ka jā, kad es esmu savārījis ziepes. Um, and he's, he doesn't um, begrudgingly or out of a bad spirit forgive us, but he forgives us in grace. And un viņš eh, mums nepiedod ar tādiem sakostiem zobiem un saņemdamies, bet viņš tiešām mums piedod savā žēlistībā. And uh, he does it immediately. Un viņš to dara nekavējoties. Um, So let us not um, let us not wait to come to Christ and ask for forgiveness. Tā kā negaidīsim, ka mēs varam doties pie Jēzus un lūgt piedošanu. It's not that when I sometimes I felt I did something wrong, well I need to wait be a better person, then I can ask God for forgiveness. Э, Dažreiz man tāds sajūta, ka es esmu kaut ko sastrādājis, ka man ir bišķiņ jāpagaida, man jākļūst tādam labākam, un tad es varu iet pie un lūgt viņam piedošanu. And that is what the devil wants us to understand. Un tas ir tas, ko Sātans vēlas, But lai mēs tā domātu. The truth is that immediately when we understand, oh, I made a mistake, that is the time to ask for forgiveness. Bet svarīgi ir, ka tad, kad mēs tajā momentā, kad mēs saprotam, ka mēs esam grēkojuši, uzreiz lūg Dievam nekavējoties piedošanu. And he will immediately answer that. Un viņš uzreiz atbildēs šo lūkšanu. Um, continuing on, we're going to see uh, what this um, what Gabriel has to say to Daniel. Un lasot tālāk, tad mēs uznāsim, kas Gabrielam ir sakāms Danielam. Um, this is one of the hardest uh, passages in all the Bible to probably understand. Un šī mm, ir viena no tām rakstietām, kur ir uh, visgrūtāk saprast visā Bībelē. And I do not claim to have wisdom to completely understand this in any way. Un uh, es neuzņemos nekādu atbildību, ka man ir tāda ļoti liela gudrība, lai to saprastu. Uh, there's been many, many things written about this. Ir ļoti daudz visādi, vis, vis kaut kas aprakstīts par šo rakstvietu. And um, you can you can read and try and understand this on your own. I encourage you to try and do that. Un es jums iedrošinu pašiem atsevišķi mājās vieniem izlasīt vēlreiz šo rakstvietu un mēģināt saprast. But I think there is still something important that no matter whether we completely understand this or not, that we can understand the main point here. Bet ir kaut kādas svarīgas lietas, kas tomēr ir jāpasaka, bez kurām šo raksturiet īsti nevar saprast. So let's read from 24 to the end. Tātad lasīsim no 24. panta līdz nodaļas beigām. Ir nolēmts par tavu Eh, tautu un tavu svēto pilsētu, dotām 70 nedēļas laika, lai apgriecība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību, lai, piepildītu, lai piepildītos praviešu skatījumi un pasludinājumi par nākotni un, un lai iesvaidītu visu svētāko. Tādēļ zini un saproti. No tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes atjaunošanu un uzcelšanu līdz svaidītam, valdniekam jāpaiet septiņām nedēļām, un pēc tam 62 nedēļu laikā to atkal atjaunos un uzcels ar tirgus laukumiem, ar ielām un grāviem, kaut arī spaidu pilnā laikā. Un pēc tām 62 nedēļām tas svaidītais tiks nogalināts gan ne viņa vainas dēļ, Pilsētu un svētnīca izpostīs kāda valdnieka karaspēks. Ieradīsies arī pats šis valdnieks, bet tam gals būs plūdos. Līdz pašam galam būs karš un norisināsies iepriekš stingri nolemtā postīšana un zemes noplicināšana. Un viņš ar daudziem slēgs ciešu derību uz vienu nedēļu. Un nedēļas vidū tiks atcelts kaujamais un ēdamais upurs. To vietā kā pirmās izvirzīsies postīšanas negantības un proti tik ilgi, kamēr iepriekš nolemtā iznīcināšana Eh, pārvelsies pāri arī pašai postīšanai un postītājiem. So he's talking here about 70 weeks. Tātad viņš šeit runā par septiņām nedēļām. And uh, most people think that these weeks, um, each week uh, or each day refers to a year. Un daudziem e, ir tāda uh, attieksme, kad uh, tātad e, viena diena ir vien, mm-hmm. viena diena ir viens gads. And so that comes out to being about 400 and some years. Un tad ar kopā skaitot, tas ir 400 eh, ar kaut ko gadu. You can do the math. Jūs varat pārreikināt. Um, and many people debate as to when these when this date starts and when it ends. Un tad ir daudz tāds debats, nu kad tad tas viss sāksies un kad beigsies. Is there a pause between certain weeks or not? Vai kaut kādā nedēļām pa vidi ir kaut kāda pauze? Um, But uh, I don't want us to get caught up in trying to figure out the specific dates. Bet es nevēlos, lai mēs tik ļoti pieķertos un izkalkulētu tagad, uh, cik tur ir kā tās dienas. Because I think that will cause us to miss what Gabriel's actually trying to say to Daniel. Jo, manuprāt, tas viss noņem fokus no tā, ko Gabriels patiesībā grib Danielam teikt. And I believe that the main thing for us to catch is verse 24. Un tātad 24. pāns, manuprāt, ir uh, pats svarīgākais ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu dotām 70 nedēļas laika, lai apgrēcība izbeigtos. Grēku mērs taptu pilns, lai izpirkt un salīdzinātu pārkāpumus un panākt mūžīgo taisnību, lai piepildītos praviešu skatījumi un pasludinājumi par nākotni un lai iesvaidītu, lai iesvaidītu visu svētāko. Daniel here again remember he's hoping for his people to get to go back to his homeland. Tad, tad mēs zinām, ka Daniels ļoti vēlas, lai viņa tauta atgrieztos eh, viņa dzimtajā zemē. And he wants to, his people to go back so they can have the temple again. Un viņš vēlas, lai tauta iet atpakaļ un viņiem atkal ir templis. And that through that that they would begin to obey God again. Un lai caur to visu viņi atkal sāktu eh, kalpot Dievam, paklausīt Dievam. and that they would be able to live in their land in peace. Un, lai viņi savā zemē dzīvot atkal mierā. But God brings a slightly different answer than, than Daniel's expecting. Bet, eh, nu, tā, tas ir tas, ko Daniels ļoti vēlētos, bet Dievs eh, atbild pilnīgi savādāk, kā viņš bija cerējis. That it's going to take a little bit longer maybe than he was hoping. Kā tas viss ievilksies daudz ilgāk, kā Daniels cerēja. but also that this is going to be more than just about bringing the city back. But this is going to be about bringing an end to sin completely. Eh, eh, And to atone, it says atone for iniquity. Tātad, lai apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus. Mm -hmm. um, And this is God's ultimate plan is bigger than Daniel thinks. Tātad eh, šis plāns, eh, es atvainojos, Dieva plāns ir daudz daudz lielāks kā Daniels bija iedomājies. That he wants to bring an end to sin completely. Ka viņš grib, lai tātad grēks eh, apgrēcība izbeigtos un grēka mērs taptu pilns. And the one thing that uh, is is clear that most people do agree on is that this does point to Jesus Christ. Un, da, un tātad tas, šis norāda uz Jēzu Kristu, tam ļoti daudz cilvēku piekrīt. No matter what the dates are and everything, but this is ultimately God saying, Jesus Christ will come and he will ultimately bring an end to sin. Tātad, lai kāda būtu tā kalkulācija, cik tās nedēļas viss ir un gadi, ka šis pāns norāda tiešā veidā uz Jēzu Kristu, jo caur viņu tātad eh, šis grēku mērs to pilns. Because Jesus Christ is truly the only solution to our problem of sin. It's not them going back to their, their homeland. It's not them rebuilding their temple. problēmām gal arī nedarīs tas, ka tiks uzcelts templis. But it's Jesus Christ coming and, and putting an end to sin. Bet tas ir Jēzus, kurš atnāk un uzvar grēku. Um, and he is the one that, that fulfills um, this prophecy. Un Jēzus tātad ir tas, kas šo pravietojumu. Um, as we, as we uh, read this chapter, um, the, the question is, okay, well, what does this mean for us today? Un tātad mēs izlasījām šo nodaļu, un mums ir tāds jautājums, un ko tas mums šodien, mūsdienās dod? And this week, as I've been um, preparing, God has convicted me in my own life. Un eh, šajā nedēļā, kamēr es eh, gatavojos eh, šim Dievs man ir uzrunājis. That I don't confess my sins to God very often. Un Dievs man teica, tu, nes, tu manā priekšā nenes savus grēkus pārāk bieži. That uh, there's times when I do that, but very rarely do I actually say, you know, God, I am truly sorry for what I've done. Jo ir brīži, kad es Dievam lūdzu piedošanu par kaut kādām konkrētām lietām, bet, bet reti ir tādi brīži, kad es saku, Dievs man pat tiešām es nožēloju to, ko es esmu izdarījis. It's not that I need to come and fear, oh God, I've made a mistake, and if I don't, if I don't ask for forgiveness, then God's not going to like me anymore. Tas, un es negribu, lai jūs tagad dzīvojat bailēs par katru kļūdu, ko jūs izdarat, un domājat, ja es tagad nelūkšu piedošanu, tad Dievs man nekad nepiedos, un viņam es nepatikšu. Uh, I believe that when we, when we come to God in faith and become a believer in, in Jesus Christ, Es ka tad, kad mēs pieņemam ticību un kļūstam uh, Jēzus Kristus sekotāji, that God knows all the mistakes you're going to make tad Dievs viņš jau zina tās ko mēs pieļausim, and He forgives you. un viņš mums piedod. And it's not that you have to live in fear. Well, if I didn't tell God something wrong that I did that somehow He's not going to forgive. Nav jādzīvo bailēs, ka es Dievam nesūdzēju to un to lietu, un nu, tagad eh, Viņš man nepiedos. But it's a very good thing to do in our spiritual life to go to God and say, look, God, this is what I've done, and Bet, this is eh, not right. Garīgajā dzīvē tomēr tā ir tad ļoti svētīga praksa, ka mēs nākam pie Dieva zemojamies un sakam, eh, piedod, ko es esmu izdarījis, tas tiešām nebija labi. And, and God, will you show me maybe even areas of my life which I don't realize that I'm sinning against you. Un Dievs uzrādi tās lietas, tās dzīves sfēras, kurās es grēkoju, ko es varbūt pats nemaz neapzinos. Because I believe that confession is really like the first step in becoming more like Jesus Christ. Jo tad, kad mēs eh, nākam pie Dieva un izsūdzam savus grēkus, tad tas, tas ir pirmais solis, ka mēs kļūstam līdzīgāk Kristum. And if there's an area in my life I realize I'm sinning in that area. Ja ir kaut kāda sfēra dzīvē, kurā mēs apzināmies, ka mēs grēkojam. And I want Jesus Christ, I want to become like Jesus Christ in that area in my life. Ka es gribu tajā sfērā būt tāds kā Jēzus Kristus. Then the first step is to admit I have not been doing that and I've been sinning. Tad pirmā lieta ir atzīties savos grēkos, ka mēs esam grēkojuši. Uh, and when we when we come to God and understand how great is His mercy towards us, un kad mēs nākam pie Dieva un ka mēs saprotam, cik liela ir Dieva žēlstība par mums, understanding that He has done everything that He can, un ka viņš ir uh, visdeļ, kā viņš šeit nāca uz zemes, that we might have a relationship with Him. Ir, ir tas, lai mums būtu ar viņu attiecības. But God will not force Himself upon us. Bet Dievs nekad šīs attiecības mums neuzspiedīs. Uh, it is our choice to turn to Him and to receive that. Uh, Tā ir mūsu izvēle pagriezties un, un pieņemt šīs attiecības, pagriezties pret Dievu, uz Dievu. And when we understand that, that leads us to, to confess our sins to God. Un kad mēs to saprotam, tad tas mums pat liek uh, nožēlot grēkus not out of fear. Ne tāpēc, ka mums būtu bail. Or not that, oh goodness, I got caught, so now I actually have to say I was wrong. Vai ne, ne no tādas attieksmes, nu tagad es esmu pieķerts, nu man tagad ir jālūdz piedošana Dievam. But because I understand God has done so much that I would have a relationship with him. Bet aiz tās sapratnes, ka Dievs mūsu labā ir izdarījis tik daudz, ka man ir jānočēlo grēku, lai man būtu ar viņu attiecības. That he already knows all the the sins that I've committed. I'm not hiding anything from him. Jo mēs jau no Dieva neko nevaram noslēpt. Viņš zina visus mūsu grēkus, ko mēs esam izdarījuši. And then I that actually brings freedom as I come to him and say, "No, God, this is this is what I've done." Un tas eh, tajās Dieva un tavās attiecībās ienes brīvību. Viņš nekavējoties atbildēs un piedos. Um, so what I want to do now is just uh, give you and give us, myself, the opportunity to do this right now. Un eh, es šobrīd gribētu eh, gan sev pašam, man pašai un eh, jums dot tādu iespēju to izdarīt tagad. That we um, would spend a few moments ka mēs kāds dažus mirkļus brīdi uh, in prayer to God lūksim Dievu and, uh, and confess un atzīsimies the sins our grēkos. And this isn't something that I can make you do. Tas nav nekas tāds, ko es varu jums piespiest darīt. And this isn't something uh, I want you to do if it's not in your heart. Un uh, lūdzu nedariet to, ja tas nav jūs uh, sirdī tā darīt. But if, uh, if God is speaking to you, then I encourage you to listen and to confess. Bet ja Dievs jums runā, tad uh, izsūdziet savus grēkus Dievu priekšā. And to find the freedom that comes in, uh, in confession of sin. Un, un saņemiet to brīvību, kas notiek tad, ja jūs atzīstat savus uh, grēkos. Uh, And then um, we will do that, and then we can uh, continue and so. So let's spend some time. Tā kā tagad uh, pavadīsim kādu laiku lūkšanā. Cik vārēns esi tu, Dievs, Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Viss radīts par godu tev arī es. Tavā līdzībā piedaru tev, slavēju tevi, tikai tev tos ūdens dziļumos, vistādīts par godu Tev, arī es, Tavā līdzībā.